quraysh vakili rasululloh bilan suhbatlashdi quraysh ichida ta'siri zo'r bu ikki azmat ya'ni umar ibn xattob va hamza ibn abdul alloh ulardan rozi bo'lsin ular musulmon bo'lgandan keyin makka osmonidagi zulm sitam qora tumonlari asta asta tarqalib havo ichilishga boshladi mushriklarmı o'zlarining musulmonlarni nohaq azoblab qiynash va ziyonkashlik qilish masjidlardan bir oz yeshilib hushiga kelishga boshladi va rasulullohning har qandoq talabi bo'lsa mumkin qadar o'rinlab uning badiliga rasululloh bilan diniy da'vatni to'xtatish haqida sodillashishga urindi bu pul molning qo'li bechora miskinlar quyosh nuridan bahar oladigan har qandoq narsa rasulullohning davati oldida poshining qon to'salg'i bo'lolmaydiganligini bilmagan edi shunga ular ko'zlagan nishonga yetolmayli qolmasdan balki tumshiqiga edi ibn ishoq yazid ibn ziyoddin u muhammad ibn kabil quraziydan rivoyat qilib mundoq deydi utba ibn robiya quraysh ichida ta'siri bir qadar zo'r shaxs edi u bir kuni qurayshlar so'rinda so'z qilib mundoq dedi bu chog'da rasululloh masjidda o'zi yolg'iz o'ltiryotdi ey quraysh jamasi man muhammadning yeniga berib so'zlashib boqay va bir qancha turlik ishni uning oldiga solay u bularning birini bo'lsimi qabul qilib qolar biz uning talabini qandirsak ondan umi bu da'vatdan to'xtar dedi bu hamzi musulmon bo'lgandan keyin islomni qabul qilguvchilar kunsi ko'payayotgan bir mazgil edi ular bo'ldi ey abu valid ya'ni o'tbaning kuniti o'rningdan tur berib so'zlashib kelgin deyishdi shuning bilan o'tba o'rnidan turib rasulullohni qishig'i kelib yukinib adab bilan o'ltirdi va ey qarindishimning o'g'li siz bilasiz qabila ichida inovat va o'rningiz alohida yuqori asab nasibingizmi ustun siz qavmi qarindoshlaringizga shundoq bir ishni elib keldingizki uning bilan jamoatchilik birligini buzdingiz ularning ilohlarini e'tiqod qilib kelgan dinini aybladingiz ota bobolarning qilgan ishlarini kufrliq dedingiz quloq silib o'ltiring man bir qancha turli ishni oldingiz qo'yay qarab biqing biroz sizga yiqib qolar dedi payg'ambar alayhissalom ayting ey abu valid qulqim sizda dedi utba ey qarindishimning o'g'li agar siz bu ishlarni mol dunyoni deb qilgan bo'lsangiz biz sizga ko'plab mol dunyo yig'ib berib oramizdagi ang boylardan qilib yutayli agar o'rningizni yuqori ko'tarishni maqsad qilgan bo'lsangiz sizni boshliq qilib olayli sizning fikringizni olmay ish bejirmayli podshoh bo'lgingiz kelsa toj kiydirib podshoh qilayli navozi sizniki illat jin shaytonlarning opisidan bo'lgan bo'lsa biz jinkash taklif qilib sizga zimmat qildiraylik siz salomat bo'lguncha qanchalik badal to'lasak arziydi nurg'un kishilar mushqildiki kasaldan davolanib qutulgan saqaygan dedimu har holda shuningga yaqin bir gapni qildi dedi o'tpa so'zni oyoqlashtirib to'xtadi rasululloh gapingiz tugadimi deb so'radi o'tpa ha ha tugudi devidi rasululloh amdi mening gapimni angla dedi o'tpa albatta anglayman devidi rasululloh nihoyat shafqatlik va mehribon allohning ismi bilan boshlayman hamim bu nihoyat shafqatlik va mehribon alloh tarafidan nozil qilingan vahiydir oyatlar ochiq bayon qilingan kitobdir biladigan qavm uchun nozil bo'lgan arabcha qur'ondir mo'minlarga jannat bilan xush xabar berguchidir kofirlarni davzaq bilan ogohlantiruvchidir ular ya'ni mushriklarning to'lisi uning oyatlarini fikr qilishdan yuz o'rdi ular uniga quloq solmaydi Ular payg'ambarga bizning dillarimiz sen bizga da'vat qilgan narsalardan pardalangan. Quloqlarimiz eg'ir Sen bilan bizning oramizda parda, ya'ni diniy jihatda o'xshamaslik bor. Sen o'z ishingni qil, bizmi o'z ishimizni qilaylik deydi. degan oyatni o'qidi. Ondan sura sajdaning bosh qismini o'qib berishga boshladi. Utba Rasulullohning tilovatini anglab jimjitlikka cho'mib ketdi. U ikki qo'li bilan keyniga tayinib, qiroatning huzur alovatidan dal qetib qolgan edi payg'ambar alayhissalom mush suradagi sajda oyatiga berib sajda qildi ondan angladingmi ey abu valid anglagan bo'lsang ahvol mana mushu dedi shuning bilan o'tba o'rnidan turib o'z odamlarining qishig'i mangdi buninggacha ular bir biriga qasam qila olamizki abu valid cho'qim o'zgarib keldi deyishib o'ltirishgan edi o'tba kelib o'ltiruvdi ular qandoq xushxabar ko'tirib keldingmi ey abu valid aytqin degili turdi o'tba mening ilib kelganim azbiroyi xudo qat'iy anglab boqmagan bir xil ta'sirli so'zlar azbiroyi xudo u she'irmi emas sehrmi emas va jinkashlikmi emas ey qurayish xalqi mening gapimga unanglar manga itoat qilinglar bu odamning ishiga aralashmanglar uning bilan koringlar bo'lmasin alloh bilan qasamki man bayotin uningdan anglagan so'zlar cho'qim zo'r bir vaqa paydo qiladi ekan agar uni boshqalar ya'ni makkalikdan boshqa arablar bir taraf qilibyotsa xo'p yaxshi ish ish boshqalarning qo'li orqali bajarildi sizlarning beshinglar saqiydi navodi u butun arablarga bosh bo'lib qolsa uning g'albisi sizlarning g'albanglar va uning izzati sizlarning izzat obro'yinglar texi sizlar ashu kishining sababi bilan eng saodatmanlardan bo'lib ketamsizlar uni kishi bilmaydi devidi ular azbaroyi xudo muhammad seni tili bilan o'ziga band qilibdi deyishdi Utba ularga bu mening qarishim sizlarning o'z ixtiyoringlar nima qilsanglar o'z ishinglar mening karim yo'q dedi yana bir rivoyatda o'tba rasulullohni tilovatini anglab mo'nglanib o'ltirib ketgan ekan bir chog'da rasululloh allohning san ularga sizlarni od va samud qavmlarining beshig'a kelgan azobga o'xshash azobdan ogohlantirman degin qur'oni karim qirq birinchi sura o'n uchinchi oyat degan oyatni tilovat qilib edi u cho'chib o'rnidan turib ketdi va rasulullohni og'zini tutib olib xudo haqqi urug' tuqqanchilikni hurmati dedi uning bundoq qilishi bu oyatda ogohlantirilgan azob eli tushib qolamdikin deb qattiq ansirganlikdan edi u yuqorqi ahvollardan keyin quraysh jamoatchiligining yeniga berib oldingi so'zni qildi deyiladi abu tolib bani hoshim va bani muttalib jamoatlarini safarvar qildi vaziyat bir oz yaxshilanib shart sharoit yaxshilanishga qarab yuzlangan bo'lsimu lekin abu tolib yanala o'z qarindishining o'g'lidan xotirjam bo'lolmaydi chunki u oldingi mazgilda bo'lib o'tgan ishlarni bir birlab ko'z oldidan o'tkazdi u esiga oldiki ular avval ochiqdan ochiq abu tolibga urishimiz deb tahdid soldi abu jahl cho'ng bir toshni ko'tarib olib muhammadning kallasini mejivitaman deb keldi uqba ibn abu muayd rasulullohning gelini ridosi bilan bo'g'ib o'ltirayotgani tasdiq qo'ydi Ömer ibn Hattab alloh onunğa hidoyat bermagan bo'lsa uydan qilichini shimoylab bugun muhammadni cho'qim o'ltirgitiman deb chiqqan edi abu Talib bu bir qator ishlarni har bir o'ylasa nihoyat qo'rqinchli bir qar ko'langa uning ko'zi oldida paydo da, buning bilan uning yuragi siqilib ko'ngli boshqichilar bo'lib qoladi mushriklar uning himoyasini ko'zga ilmay amon qarindishining o'g'lini qaslab o'ldirish ko'ydi bo'lishi tasaddibiy qarniyat ablahlardan birisi to'yuqsiz qo'l serib qarindishimning o'g'lini nobud qilibyotsa o'mar hamzilarmi yoki boshqalarmi amalsiz qilishi mumkin degan o'ylarni o'ylab bosh oxiri yo'q g'amga botadi va bir hoza o'ltirib ketadi abu tolibning kallasida yuqorqi qarash muqimdilib qoldi uning o'ylaganlari to'g'ri edi shu asnoda mushriklar rasulullohni o'ltirib yetishni oshkora qaror qilishgan edi ularning bu qaroriga alloh qur'onda ular muhammad alayhissalomga suiqasd qilishda biror ishni qaror qilgan bo'lsa biz muhammad alayhissalomga yordam berishda bir ishni qaror qilamiz sura zuhruf 79 oyat deb ishorat berdi bundaq ahvolda abu tolib qandoq qilish kerak u quraysh doirlarining o'z qarindishining o'g'liga qarshi jamoat fikr to'plab qor kuch bo'lib o'yishayotganligini ko'rib cho'ng buvisi abdumanafning ikki o'g'lining avlodlari bo'lgan bani hoshim jamoati bilan bani mutallib jamoatini yig'ib so'z qildi va ularni u hozir duch kelgan qerinishning o'g'li muhammad alayhissalomni qo'g'dash va uninga xavf xatar yetib kelishining oldini ilish uchun o'rtaq kuch chiqarishga chaqirdi natijada uning chaqirig'iga bu ikki jamoatning musulmonlarimi kofirlarimi arab urug'doshligi va tarabbozlik asabiyati bilan ovoz qo'shdi bularning ichida faqat abu lahabla bu taklifga qo'shilmay quraysh tarafda turdi quraysh doiralarining mazkur ikki jamoatga jazo yurgizganligi mushu bir necha hafta ichida mushriklarga nisbatan zo'r vaqalardan orqa orqadan mundoq to'rt vaqa yuz berdi hamza musulmon bo'lib oldi orqadilla umar musulmon bo'lib ketdi rasululloh bo'lsa ularning taklif loyihasiga qo'shilmay so'dilishni rad qildi Әмділікті болса, Бәни Хашим жәмәті вә Бәни Мутәллиб жәмәті мұсылман яки ғайри-мұсылман деп айрылмай, әммісі Мұхаммед алейхиссаламны имайы қылыш вә оны жан тікіп қоғдашқа қасамият қылышты. Мушриклар бұл тарақиятлардан хайран қылышты. Хақиқатан му хайран қылышқы тегешік іш болды. Чүнки улар намада Мухаммед алейхиссаламны өлтүрүп койса, Мәкке вадиси канга толуп акыдыганлыгын. Бәлки улар һәр ике тараф бер-бирин түп елтиздән куртып, түгишеш мөмкинчилигине тулып етти. Шуңа улар бу акыбатларны уйлап, бевасита канлык урыш аркылы эмас, бәлки башкача бер хил усул белән җәзалашка тутыш кылды. Ләкин уларның бу усулы илгиркедән каби һәм разил иде. Чекидән ашкан зулум истәм әһтинамысы. Quraysh doiralari Vadi Muhassab degan yerdagi Bani Kanana yig'in markaziga yig'ilib, Bani Hashim va Bani Mutallib jamaatlari Muhammad alayhisalomni bizga o'limga tutib bermagicha bu ikki jamaat bilan to'ylashmaslik, savdo setiq qilmaslik o'zaro uchrashib aralashmaslik bordi kaldi qilmaslik va uylariga kirib chiqmaslik hatto salom saat qilishmaslikqa qasamyod qilishdi va mushu vaqtda maxsus bir ahdinoma qo'llab bani hoshim jamiyatidan qat'iy sulhi qabul qilmaymiz va muhammad alayhissalomni rozimanlik bilan o'limga topshirmoqcha ularga ish og'ritmaymiz deb hujjat imzolashdi ibn qayyum mundoq deydi aytishlari qaraganda hujjatning tekstini mansur ibn ikrama ibn amir ibn hashim yozgan va yana bir rivoyatda nazir ibn haris yozgan deyiladi sahiy rivoyat shuki uni bag'iz ibn amir ibn hoshim degan kishi yozgan bo'lib rasululloh uningga duo qilgan edi natijada uning quli qurib qolgan mazkur to'xtamnoma imzolangandan keyin kabining ichidagi bir to'rikka esib qo'yildi va shu kuni ya'ni bisatning 7 yili muharram iyi ko'ringan kechasi bani Hashim jamoati bilan bani mutallib jamoatining odamlaridan abu lahabdan boshqa musulmon kofir hammasi ayrilib makkadagi abu Talib jilg'isiga qamal qilindi abu Talib jilg'isidagi 3 yil qamal qilish qattiq kuchayib ketdi ulardan ochlik va boshqa oziq tuliklar uzib tashlandi mushriklar makkaga kirgan oshliq va boshqa moddiy ashyolarni qo'ymay setib olganlikdan qiyinchilik shu darajaga berib ketdiki ular daraxtlarning yopirma g'azonlarini va teri kirgatlarni yeyishga majbur bo'ldi hatto qiz xotinlarning va norisida buvoqlarning ochliqdan noli faryod qilishlari jilg'ining keynidan anglanib turadi ularga yetkazilgan turmush lozimatiklari xish aqrabolar yoki insonparvar kishilar tarafidan intayin maxfiy ravishda yetkaziladi Bu muhosirga ilinganlar bo'lsa ehtiyojliq narsa keraklarni setib olish uchun faqat orom oylardala qamaldan bo'shirib chiqa oladi chiqqandimu makkaning sirtiga chiqib setib olishga to'g'ri keladi chunki mushriklar makka ichida mushu ikki jamoatdan bir kishi narsa setib olmoqchi bo'lsa ularni aldirmaslik uchun savdoga to'pilab pul ketib matoning bahosini o'rnitib yutadi hakim ibn hizom omma ochisi hadicha roziyallohu anhoga pat pat onchi munchi bug'doy qatorliq yemakliklarni yetkazib berib turadi bir qatim abu jahl uchrab qilib uningga eslab oldi va uni bu ishdan cheklamoqchi bo'lgan edi abu baxtariy degan kishi orqa tushib ming taslikda hakimni hiliqi bug'doyni ammo achisiga o'tkazib berishga imkoniyat yaratib berdi abu tolib yuqorqi azob uqubatlarini tortayotgandan sirt rasulullohdan xotirjam bo'lolmay yotdi u har kuni kech kirib kishilar o'z kapillaridan o'rin olishga boshlaganda rasulullohga suiqasd qilish maqsadi borlarni boplash uchun uni o'z o'rniga berib yetib qilishga buyurdi qorong'i tushib al oyig'i jimiqqanda bo'lsa o'g'illardan birini yoki o'z qarindoshlaridan birini va yoki navr inilaridan birini rasulullohning o'rnida yotqizib qo'yib rasulullohni uning o'rniga berib yetishga buyurdi payg'ambar alayhissalom va uning bilan birga muhosiraga ilingan musulmonlar haj mavsumi mazgillarida qamaldan bo'shinib chiqa oladi va shundala kishilar bilan uchrashib ularga islomni da'vat qila oladi yana mushu ozg'in kunlardagi da'vat jarayonidami abu lahabning нимләрне qilib йөридегәнлыгын алдынкы бабларда zikr кылдык. yo'lsiz әһдинамының amaldan qoldirilishi to'liq 3 yil o'tib ketdi vaziyat янала musulmonlarga foydasiz алда davomlashmoqda edi Бисәтнең 10 yili muharram Мухаррам айда хәлк таңсыз әһдинам өчете бердиле йыртып ташланып, иттифак бузылды. Оның җәрияны мондак булды. Quraysh xalq ichida mazkur shartnomaga nisbatan rozi bo'lg'uchilarmi norozi bo'lguvchilarim bor edi. ularning ichidagi norozi bo'lg'uvchilar mazkur hujjatni amaldan qoldirib uningga qo'l qo'yg'uchi ittifoqni buzib tashlash uchun yo'l mangdi bu ishni bosh bo'lib vujudga chiqarg'uchi amir ibn luay jamoatidan isham ibn amir degan kishi edi u bani hashim jamoati qamalda qolgan mazgillarda ularga kechalari yoshirin osh tamoq yetkazib berib turardi u bir kuni zuhayr ibn abu umayya mahzumiyni qishig'i berib ey zuhayr sen to'yg'ichi yeb qong'ichi ichib o'tishga rozimi holbuki sening tag'inlaringning ahvoli shundoq tursa dedi zuhayr uningga hey seni man nima qila olaytdim man degan bir odam tursam ammo man bilan yana bir odam birga bo'lgan bo'lsa azbroyi xudo cho'qim ashu tangsiz shartnomani bekor qilishga tirishib ko'ratdim isham undoq bo'lsa sen bilan birga turadigan odamni tepib bo'lding dedi zuhayr u kim deb so'radi isham u man deb javob berdi zuhayr uningga mamnun bo'lgan holda yana bir odam izlab topqin dedi shuning bilan hisham mutim ibn adiyning qishig'i bordi va uningga abdumanafning pushti bo'lgan bani hoshim va bani mutallib jamatlari bilan bo'lgan urug' tuqqanchilik munosabatini eslatdi va uning bir aql egisi turib qurayshlarning mushu zulmiga rozi bo'lib o'ltirganligiga topi malomat qildi mutim uningga ey seni man nima qila olaytdim man degan birla odam tursam dedi isham ikkinchisini topa olaysan devidi mutim u kim deb so'radi isham man deb javob berdi mutim undoq bo'lsa uch bo'layli yana birini izlab boqqin devdi isham tepib bo'ldim deb javob berdi mutim u kim deb so'raydi isham zuhayr ibn abu umayya deb javob berdi mutim amsi to'rt bo'lsin yana birini izlab boqqin dedi shuning bilan u abul baxtari ibn ishamning qishig'i bordi va uningimi mutimg'i degan gaplarni qildi abul baxtari bu ishga ovoz qo'shadigan biror odam chiqarmi deb so'ragan edi isham ha albatta chiqdi deb javob berdi abul baxtari u kim deb so'rab edi isham zuhayr ibn abu umayya mutim ibn adi va man dedi abul baxtari bundoq bo'lsa yanimi izlab ko'rgin sonimiz qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi dedi buning bilan isham zama ibn asvadning qishig'i kelib uningga shu vaqtda gap qildi shu jazoga uchirg'uvchilar bilan bo'lgan yaqin urug' tuqqanchilik munosabatini eslatib zimmasidagi haqlarni zikr qilib edi zama san davotgan bu ishni qo'llaydigan biror odam bormidi dedi isham aa albatta bor deb uningga yuqorqilarni zikr qildi shuning bilan ular ajun degan joyga yig'ilib shu zo'ravonlar ittifoqining hujjatini amalda qoldirishga kuch chiqarishga kelishdi va buni tunji bo'lib zuhayr o'ttirib qo'ymoqchi bo'ldi Әтісі әтігенде әммейлән Құрайш кішілер білән адеттікше өз соруларға жәм болышты. Зүхейр ұчысығы есіл бір тонны кейіп келіп, Бәйтулланы етті қетім тавап қылды. Андын топқы қарап, «Ей Мәккі қалқы, біз қорсықымыз тоқ, киіміміз бүтін ерватымыз. Бәни Хашим жәмәті ұқтияри алда я алалмай, я саталмай алак болып кетіп отыды. Аллах білән қасам ки, мән бүгін ашу нахақ yolsuz шәртнамы ертіліп, әмәлдің қалдырылмығыча сорыныңларды олтырмаймын», деді. abu jahl masjidning bir bulungida o'ltiryotdi zuhayrning gapini anglab yolg'on kapshima azbiroyi xudo uni hargiz yetib tashlashga bo'lmaydi dedi zama ibn asvad o'rnidan turib san kapshima biz boshdan oxiri uning putilishiga norozi edik dedi abul baxtariy yana bir tarafdan qo'pib zama rost aytidi biz uningga norozi ham qat'iy qo'shilolmaymiz dedi mutim ibn adi yana bir bulungdan ovoz ko'tarib sizlar ikkinglarning degini to'g'ri g'ayri qarashda bo'lganlar yolg'on aytidi biz bu shartnoma va uning modellargacha tonimaymiz va isham ibn amirmu uningga o'xshash bir gaplarni qilib taraf tarafdan ovoz chiqib ketdi shuning bilan abu jahl hayron qilib bu cho'qim maxfiy o'rinlashtirilgan tashkillik ish ekan dedi bu chog'da abu tolibmu masjidning bir chetida o'ltiribdi shu kunlarda alloh taolo payg'ambar alayhissalomga shartnoma hujjati to'g'riliq vahiy nozil qilib hujjatning qag'oziga qurt tushirib Allah degan xatdan boshqa zo'ravonlik, ziyonkashlik va nohaqchilik moddalarining hammasini o'yg'andakli yavatganligini bildirgan. Buni payg'ambar alayhisalom tog'isi Abu Talibga aytgan edi. Shunga u bu xabarni qanday qilib maydonga chiqarish o'yida bu yerga kelgan. Abu Talib bu gaplarni anglabla Qurayshlarning oldiga chiqdi va mening qarindishimning o'g'li menga bundoq bir xabarni yetkazdi. Agar u yolg'on so'zlagan bo'lsa, biz uni sizlarga topshiramiz. navod rost chiqsa bizga yurgizayotgan jazoni bekor qilsilar qandoq dedi qurayishlarmi to'g'ri deding insof bilan gap qilding deyishdi abu jahl bilan ilqi kishilar o'tirsida bir qo'r talash tortishlar bo'lgandan keyin mutim ibn adi o'rnidan turib ilqi shartnoma qog'ozini qo'liga ilib edi qurutning hujjatdiki ey olloh sening isming bilan boshlayman degan kalima va allohning ismidan boshqa xat iznosi qo'ymay hamma yerni yevatganligini payqadi Nəticədə muş gündən etibarən hüccət əməldən qaldı. Peyğəmbər alayhissalam və onun cilğığı qamalğan iki cəmiyyət kişiləri ərkinlikə çıxdı. Müşriklər muş münasibət bilan Rasulullahның peyğəmbərlik əlamətlərindən ən katta bir möcüzəni gördü. Lakin ular Allah Taala Qur'anda aytqandak Qurayş kafirləri birər möcüzəni görsələr imandan yüz öyrüb bu davamlaşmış sehirdir deyişdi. Qur'oni Kərim Sura Qamar 2-ci ayət deb xabar qilganidek bu mo'jizadinmi yuz o'rishdi bu vaqadan keyin sovuq suv yana o'z aksini tortdi ularning ko'ni kesili adab kufr ustiga kufr qo'shilib chekidan oshgan kofirlardan bo'lib yuraverdi quraysh elchilarining abu tolib bilan eng oxirgi qatim uchrashishi payg'ambar alayhissalom qamoldan bo'shinib chiqdi va burunqi odati bo'yicha da'vat ishini boshlab etdi quraysh taraf garchi jazoni bekor qilgan bo'lsimu lekin ular musulmonlarga besim ishlatish va dindan cheklash so'maganligini burunqidekda davomlashtiryotdi ammo abu tolib o'z qarindishining o'g'lini go'yo ko'z qarchig'ini qo'g'dagandek qo'g'dayotgan bo'lsimu lekin uning 80 saksondan olqigan edi va mushu bir necha yildan beri uning beshig'a orqa orqa kelgan cho'ng kichik dard alamlar bo'libmi jilg'i muhosirsi uning badanini ojizlashtirib belini rustiyolmaydigan qilib qo'ygan edi shunga u jilg'iga muasirdan bo'shang'ili bir qancha oy bo'lmayla ushtum tut kasal tegib o'rin tutib yetib qoldi va bora bora eg'rilishga boshladi bu chog'da mushriklar navoda abu tolib o'lib ketgandan keyin uning jiyan o'g'liga bir ish bo'lib qolsa arablar orasida sat nom ko'tirib yurishdan qo'rqib abu tolibning ko'z oldida rasululloh bilan yana bir qatim suhbatlashishga urindi va ilgari qoyil bo'lmay kelgan ba'zi masalalarda yo'l qo'ymoqchi bo'lishdi shuning bilan ular eng oxirgi bir qitimliq elchilar ko'magi tashkillab abu tolibning qishig'i kirgizdi ibn ishoq mundoq deydi abu tolib og'rib qilib uning kesili eg'irlashib qolganligi quraysh doirlariga yetibdi ular o'zaro fikrlashib umar bilan hamza musulmon bo'lib ketib muhammadning ishi qabilalarning hammasiga taraldi shuni biz abu tolib qishig'i borayli u qarindishining o'g'lida bo'lsa tuzatsin bizda bo'lsa biz tuzdayli azbiroyi xudo biz ularning qo'limizdagi huquqimizni tortib olishidan amin bo'lolmaymiz deyishdi yana bir iborada bu qari o'lib ketgandan keyin uning o'g'liga bir ish bo'lib qolsa arablar bizni ayblab ular muhammadni o'z vaqtida bo'lishi qo'yitib endi tog'isi o'lgan hamon uni o'ltiribyapti deb gap depishidan qo'rqamiz deyishdi deyilgan utba ibn robia shayba ibn robia abu jahl ibn hisham umayya ibn xalaf va abu sufyat ibn harib qatorliq cho'ng katavoshlar va qabila oqsoqollaridan bo'lib natcha o'n kishi ular taxminan yigirma beshdak odam edi ular abu tolibning qishig'i kirib gap tashdi ey abu tolib hammamizga ma'lum san bizning peshqadam arbobimiz shunga bu rahimsiz kasal changal sopdi seningdan ansirab qelyotimiz jiyan o'g'ling bilan bizning o'ttirimizdagi ixtilofni san bilasan shunga san uni chaqirtib bizda bo'lsa ochiq tuzitib qo'ygin biz tuztayli uningni bo'lsa u tuzatsin umi bizga chaqilmasin bizmi uningga chaqilmayli umi bizning dinimizni ayblamasin bizmi uning dini bilan korimiz bo'lmayli dedi shuning bilan abu tolib rasulullohga odam avatib chaqirtib keldi va uningga ey qarindishimning o'g'li bilasiz o'ltirganlar o'z qavmi jamoatimizning kattalari ular ba'zi ishlarda sizga yo'l qo'ymoqchi va ba'zi ishlarda sizni to'smoqchi bo'lib kepti dedi Ondan uningga Quraysh elchilari u kelishning oldida aytganlarini va har ikki taraf bir biriga chiqilmaslik taklifini o'tirib qo'yganligini aytdi rasululloh ularga qaranglar men sizlarga bir jumla so'zni to'g'ri qilay agar uni qabul qilsanglar arablarga shoh bo'lasizlar ajamlar ya'ni g'ayri arablar sizlarga al bo'ladi dedi yana bir iborada rasululloh abu tolibning iliq so'ziga javoban men ularni mundoq bir jumla so'zga kelishni iroda qilyaptiman ular buni qabul qilsa butun arablar ularga bo'ysunadi və əcəmlər bac yasaq tapşırır, dedi. Üçüncü bir iborada rasululloh abu Talibqa, ey tağa, siz ularni ularga yaxshilik elib keladigan bir so'zga da'vat qilsangiz bolmamdı. abu Talib rasulullohga ularni nimaga da'vat qilasiz deganda rasululloh ularni butun arablarga xocayin bola oladigan ajamlarni əl qıla alaydigan bir so'zni deyişki da'vat qılını. degan va ibn i Saqdın rivayətində Rasulullah ularga sizlar mundaq bir cümle so'zga birlikka kelsanglar butun arablarga xo'jayin bo'lasizlar ajamlarmu al bo'ludi degan rasululloh bu gapni degandan keyin ular jimibli qilishgan va foydasi muncha ko'p bir ig'iz gapni rad qilishni bilolmay hayron bo'lishgan ondin abu jahl qaysi so'z u otang bilan qasamki elig'u bir ekan 10 kalima bo'lsimi deymiz sen bilan birlikka kelalaymiz degan payg'ambar alayhissalom la ilaha illalloh bir Allah'tan başqa məbud yox deysizlər və Allah'tan başqa məbudlarını qət'i taşlaysızlar. Degəndə ular qollarını bulanlatıb, "Ey Muhammed, sən bizning bir qancha ilohimizni bir iloh qilib bermoqchimi? Sening bu ishing ajab qiziq ishkan." deyishgan. Ondan ular öz ara qilishgan so'zida "Azbiroy Xudo, bu odam biz ko'zlagan nishonlarning hech biri kelmaydigandek qiladi. Shunga hammamiz qaytib, ajdodlarimizning an'anaviy diniga ching esilib bo'lmaylik." alloh bir kuni biz bilan uning o'ttirsini ayirib qo'yar deyishib tarab ketishdi dal mushular haqida tuvandagi oyat nozil bo'ldi sod shonli qur'on bilan qasamki bu qur'on haqiqatan mo'jizadir balki kofirlar iymondan bosh tortmoqda va rasulullohga muxolifatchilik qilmoqda ulardan ilgari kufr tufayli nurg'un ummatlarni halok qildik ular azobni ko'rganda faryod qildi holbuki bu qochadigan vaqt emas ularga o'zlarining ichidan bir ogohlantiruvchi ya'ni payg'ambar kelganligidan ular hayron qilishdi kofirlar aytdi bu bir yolg'onchi sehrgardir u nurg'un ilohlarni bir iloh qilib olmoqchimi bu haqiqatan g'alit ish ularning ya'ni qurayishlarning kattalari sovrinlardan qo'zg'ilib chiqib ketdi sizlar bilinglar mabudlaringlarga ibodat qilishda chong turinglar bu haqiqatan bizdan irod qilinadigan bir ish ya'ni muhammad sizlarni dininglardan tandirib sizlarga o'zining ustunlik qozonishini irod qiladi buni biz boshqa bir dindan ya'ni nasara dindagilardan anglamadik bu faqat o'ydirmadir qur'oni karim sura sot birinchi oyatdan yettinchi oyatgacha da'vat yo'li to'silganda kafirlarga 不有。